ndugu zangu waislam maudhui hii ya kuelezea fadhila za masahaba ni maudhui ambayo inanasibiana na kuwataja wanaowachukia masahaba hakuna shaka kwamba wanaowachukia masahaba ni wanafiki na hakuna shaka kwamba wanaowachukia masahaba ni rafidha rafidha ndio wanaowachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam msimamo wa rafidha mashia hawa rafidha msimamo wao kwanza wanaitakidi kwamba Qur'ani imebadilishwa pia wanaitakidi kwamba waliohusika na ubadilishaji wa Qur'ani ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hii ni itikadi yao kubwa ashia alimamia rafidha wanaitakidi kwamba Qur'ani imebadilishwa na waliohusika kuibadilisha qurani ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na pia wanadai kwamba kuna sura zimeondoshwa katika Qur'ani na kuna aya nyingi zimeondoshwa katika Qur'an waliohusika ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walioondosha sura hizo na ndio walioondosha aya hizo za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa katika Qur'ani ndugu zangu waislamu hii ni itikadi ya Shia al-Imamia al-Ithnai kuitakidi kwamba Qur'ani imebadilishwa imepunguzwa ikaongezwa ikaondoshwa baadhi ya sura zake hii ni itikadi ya ukafiri bali wanasema maulama ukiitakidi herufi moja katika Qur'an kwamba imeondoshwa ni kafir wacha sura nzima na aya nyingi kwa hiyo ashia rafidha wanawatuhumu masahaba wa mtume saa sallam kwamba ndio walioibadilisha Qur'an na wameondosha katika Qur'an suratul wilaya sura maalumu inaitwa suratul wilaya wanadai hii ni sura ndefu ambayo imeelezea sifa za ahlul bait wameiondosha masahaba sura hii pia masahaba wakadai hawa rafidha kwamba masahaba wameondosha aya nyingi za Qur'ani wameziondosha kabisa katika mushafu al-Uthmani aya hizo ambazo zilikuwa na sifa za kuwasifu ahlul bait na kuonesha wajibu wa kuwapenda na kuonesha ukafiri wa kuwachukia ahlul bait aya hizo wanazodai kwamba zimeondoshwa jambo hili wanalitaja katika vitabu vyao hawa rafidha mmoja katika wafasiri wao Hashim al-Bahrani anasema wa'lam أن الحق الذي لا لا مصرف عنه بحسب الآيات المت... بحسب الأخبار المتواترة وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم shay'un min at-taghyirat Hashim al-Bahrani mfasiri wao mkubwa anasema jua kwamba haki ambayo haina kuikengeuka na kuiwacha kwa kulingana na dalili na hadithi mutawatira na nyinginezo ni kwamba hii Qur'ani tuliyonayo imeingiliwa na taghyirati mabadiliko mengi yamefanishwa baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaendelea na kusema والذين أجمعوا القرآن والذين جمعوا القرآن أسقطوا بعض الآيات أو أسقطوا بعض الكلمات بل كثيرا من الكلمات والآيات ambao wamekusanya Qur'ani ndio waliohusika kuondosha baadhi ya sura na baadhi ya kalimat na baadhi ya ayati zilizokuwa katika Qur'ani hakuna waliokusanya Qur'an isipokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akithibitisha kwamba rafidha wanaitakidi kwamba Qur'ani imebadilishwa kadhalika moja katika mashekhi wao wakubwa نعمة الله الجزائري كتك الشبشاك الأنوار النعمانية أنا سيما إن الأخبار الدالة على هذا التحريف يزيد على ألفي حديث حديث زنا زويلزيا وبدلش وقرآن كما يبدلش نزيد حديث ألف ميلي يزيد على ألفي حديث إن الأخبار الدالة على هذا التحريف تزيد على ألفي حديث asema ni zaidi ya hadithi elfu mbili zinazoelezea kwamba Qur'ani imebadilishwa wakithibitisha itikadi yao hiyo ya ukafiri arrafidha shekhe wao mkubwa mwanawachuoni wao Abu Jaafar Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini katika kitabu chake al-Kafi al-Kafi kwa mashia ni kama sahihi al-Bukhari inda ahli sunna ni kitabu tegemeo kwa hawa rafidha al-Kafi anasema al-Kulaini katika kitabu chake hii uh, al-Kafi anasema kwamba alipokea alipokea an abi basira al-Kafi eh, al-Kulaini rawa an abi basira عن أبي عبد الله في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أسمى آية هي كشوكا هيفيو آية مشوكا ومن يطع الله ورسوله عن إمامة عن ولاية علي والأئمة بعده فقد فاز فوزا عظيما من يكمتي تومي na mwenye kumtii Allah na mtume wake na pia akatii kuhusu uwilaya wa Ali na maimamu baada yake huyu ndio amefuzu kufuzu kukubwa Ashia wanadai hivyo warongo dajjalun pia rawa al-Kulaini an Jabir an Abi an Jaafar alayhi salam anasema nilimuuliza Jaafar lima summi Ali ibn Abi Talib amira almu'minin kwa nini Ali ibn Abi Talib ameitwa amirul mu'minin faqala Allah sammah Allah ndiye aliyemuita hivyo amirul mu'minin katika aya gani akasema قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين قال هكذا أنزلت هذه الآية أنا سيما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم alastu birabbikum je mimi si mola wenu wa anna muhammadan rasuli wa anna aliyan amirul mu'minin eti aya imeshuka hivyo kadhabun dajjalun wanamzulia mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya zake madha baqiya min islami haula je kuna uislamu wa hawa rafidha kumzulia Allah urongo kwamba aya ameiteremsha hivyo na sivyo ndugu zangu waislamu hii moja kwa moja inaonesha ukafiri wa hawa rafidha urongo wao wa kumzulia hata Allah subhanahu wa ta'ala unathibitisha ukafiri wao wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu kila muislamu anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekihifadhi kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala amekilinda kitabu chake hakuna yoyote anayeweza kusubutu kubadilisha lolote katika Qur'ani hata herufi moja kila muislamu anajua hivyo na hii ni kwa uthibitisho wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi ni wenye kuhifadhi Qur'ani tunailinda Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun aya inaonyesha wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekihifadhi kitabu chake ameyahifadhi maneno yake Qur'an na kuweza kubadilishwa kupunguzwa au kuzidishwa al-Imam Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah akifasiri aya hii يقول رحمه الله وقد حفظ الله تعالى ألفاظه من التغيير ومعانيه من التبديل الله سبحانه وتعالى أميه فاذي منين يكي نكبد وقد حفظ الله تعالى ألفاظه من التغيير والنقص والزيادة ومعانيه من التبديل الله سبحانه وتعالى أميه فاذي منين يكي نكبد pia ameyahifadhi na kuzidishwa pia ameyahifadhi na kupunguzwa kadhalik wa maaniyahu pia amehifadhi maana yake kubadilishwa huwezi ukabadilisha maana yoyote katika maana aliyokusudia Allah halafu maulama wakakunyamazia anaendelea Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii qala wala yuharrifu muharrifun في معنى من معانيه إلا وقد قيض له الله من يبين الحق المبين hakuna yoyote atakayejaribu kubadilisha lolote katika Qur'ani aidha matamshi yake au maana yake isipokuwa Allah anampelekea mtu mwana wa chuoni anayebadilisha anayebainisha haki iliyo wazi wala yuharrifu muharrifun ma'nan min ma'anihi illa waqad qayyada lahu Allah man yubayyin lahu al-haqq al-mubin maulama wanabainisha haki iliyo wazi hata wanaojaribu kufanya taawil maulama wanabainisha haki na tafsiri na muradi uliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha kwamba amekilinda kitabu chake يقول الله سبحانه وتعالى katika aya nyingine watlu ma uhiya ilaik min kitabi rabbi wasomee hayo uliopewa wahi katika kitabu cha Mola wako hakuna mwenye kubadilisha maneno yake la mubaddila likalimati hakuna anayeweza kubadilisha maneno yake la yatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfi kitabu cha Allah Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha hayo kitabu ambacho hakiingiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake tanzilu min hakimin hamid Qur'an ni uteremsho kutokana na mwenye hikma mwenye kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha kwamba hakuna atakayeweza kubadilisha lolote katika Qur'an sasa hao mashia moja kwa moja wanamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii moja kwa moja hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi anazothibitisha kwamba amekilinda kitabu chake na kukihifadhi kitabu chake na maneno yake Qur'an halafu hao wanaowatuhumu masahaba kwamba wamebadilisha katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala zakka sahaba min fawqi sab'i samawati akawasifu masahaba kwamba ni wa kweli kwamba ndio waumini wa kweli imani zao ni za nguvu kila mmoja aamini kama walivyoamini masahaba jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyowazaki masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wao wanawakanusha Allah anawasifu wao wanawakadhibisha Allah anawaita ni waumini wa kweli waumini ambao imani zao ni za juu wao wanawakufurisha rafidha يقول الله سبحانه وتعالى akiwasifu masahaba hawa mtume صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين enyi mlioamini mcheni Allah muwe pamoja na wakweli mani sadiqun as-sahaba رضوان الله تعالى عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من الشهداء الصحابة من الصديقون الصحابة من الصالحون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم mwenye kumtii Allah na mtume wake atakuwa pamoja na mitume pamoja na hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim mashuhada wa kweli wema aya nyingi ndugu zangu waislamu وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم watu wakiamini ahlul kitabi na wengineo wakiamini kama mlivyoamini nyinyi alkhitab lisahaba wakiamini watu wote kama mlivyoamini nyinyi ndio wamepata hidaya ama wakikataa hao katika shiqaq wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala wasioamini kama mlivyoamini nyinyi aya nyingi zinawasifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawa rafidhi wanasema masahaba wamebadilisha Qur'an wao ndio waliobadilisha Qur'ani kwa ukafiri wao wao ndio waliozidisha Qur'an hawa rafidha halafu kuna waislamu bado wanawatetea rafidha bado wanakwenda kuomba omba kwa rafidha bado wanakwenda kuchukua michele na unga kwa rafidha ndugu zangu waislamu tujueni uislamu wetu tuaminini nususi za Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wacheni ukafiri wa rafidha hawa makafiri tayari kwa maneno yao ya wazi na maandishi yao wamekufuru wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu lazima waislamu waamini hivyo waamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala waamini hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam waamini maneno ya maulama nasallu maula subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين استمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين